بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل wannan wato farko dai a shukuru lillahi wajibun haka ne ko wato bayan da muka je hutun azumi Allah cikin rahamansa da ikonsa ya sake dawo da mu lafiya lau ta mu Allah Allah ya sa ibadun da muka yi da addu'o'i na cikin azumi su zama karbabbu kuma kuskure da rashin kai inda ake bukata da muka yi Allah ya mai mana gurbi kuma ya gafarta mana kuma karatun da muke yi Allah ya sanya mata albarka da kuma majalisan da muke yi to wannan majalisinmu na nawa na na alfiya al'alamatu suyuti ko haka ne ko yaya na alfiyan majalisinmu na nawa yau ku duban da wato wannan zai zama majalisi na farko na wannan littafin Eh, da na farko na wannan littafin na talatin da hudu yawwa to talatin da ranar da za mu gama wannan mu ci gaba wancan za ta zama talatin da biyar wannan sai ya zama aljarhu wa adil, ko kuma sharhu alfazil jarhi wa adil. wannan shi ne majalisinmu na farko mun zo ko kuma mun karkare babin wanda za a karba riwayarsa da kuma wanda ba za a karba ba sai malam ya kawo hatima sai babin da za mu shiga na gaba shi ne ko kuma fasali na maratibul jarhe wata dilko to saboda ganin muhimmancin wancan babin jarh da ta'dil wadda a cikin ilimin hadisin ma zaka ce ita ce asali madarar ilimin saboda anan ne za a ga mazajen a gano ga abin da aka fada kan wane ga abin da wane kaza ya fada to yaya matsayin wannan kalman take kuma mecece fassaranta kuma kalmomin da su malaman suke faɗi ba kirkirowa suke yi ba ba larabe ne ko kuma wanda ya kwankwaɗi larabcin ya ga wani mutum sai ya faɗi wata kalma wadda a larabce akwai abin da yake nufi ko? a karkashi wannan kwanan ya kamata a san ma'anonin waɗannan kalmomin mai suke nufi kaga wannan shine sababu ikhtiyaril kitabi sababin da ya saka muka dauka wannan littafin shin mu danyi sokaci ko kuma littafin ya danyi sokaci akan jarh da ta'dil sannan littafin jarh da ta'dil sannan tarajin na malamai waɗanda suka yi rubutu akan jarh da ta'dil wasu masu wurin da suke da muhimmanci na gaba-gaba sannan ya shiga gundarin abin da ya sa ya rubuta littafin ita ce sharhi na lafuza na jar da tadil kuma kama yadda muka fada mu ma ai in kana karanta alfiya na alalamatu suyuti ai shi ba zai saya ya sharhi akan lafuzan ba haka ne ba misali a cewa mutum thiqatun thiqatun ko sabtun sabtun ko hafizun ko imamun laisa bihe ba'sun da sauransu fulanun la ba'sa bihe fihe linun ko layyinun to me suke nufi kwaga akwai abubuwan da suke nufi ba haka kawai suke faɗi ba mun gane wannan ba yawuwa to wannan shi ne kaga anan yace mu'jamu alfadhil jarh wa ta'dil ma'a tarajimi ma'a tarajima mujazatin li a'immatil jarh wa ta'dil sayyid abdul majid al-ghawri wato wannan kuma karatun da muke yi za ta fahimtar da kai cewa ashe inda ka fara neman ilimi to kai ba ruwanka da in karanta wannan littafin in soke in shiga wani mm, mm. menene zan gane cikin littafin wani ilimi zan samu wannan shine kawai abin da zaka duba saboda aka kamanta da yaushe za gama littafin nan inda kana da rai ka kalo Allah yadda zaka ga ranar da za a gama ta ko yau. saboda aka kamanta da yaushe za a gama ah yanzu an bar wancan an shiga wannan ah to ai baka sani ba in an gama wannan shin littafin ne za a koma ko za a wuce wani littafi wannan ma baka sani ba ai saboda haka ka bar magana yaushe za a gama littafin nan dai kai dai kai tunanin menene za mu samu na ilimi kun gane wannan ba to shi wannan malamin ba shi bane farkon wanda ya rubutu kan wannan sharhi na lafuza na jar da tadil din akwai waɗanda suka gabace shi akwai wasu wanda muka kawo nan أكوي ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي وأن الدكتور أحمد معبد عبد الكريم يربطه سنة الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعديل وأن يوسف محمد صديق يربطه سنة كوي المعجم الوجيز لألفاظ الجرح والتعديل وأن سيد عبد الماجد الغوري ها سنة كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قيماز كنيتنا ابن قيماز وأن الذهبي كان نعم. العلامة الذهبي عندك قيماز تعيشيني sannan kaga wannan mai gidansu kenan eh shifa'ul alil bi alfaz wa qawaid al wa at-ta'dil wannan abul hasan mustafa ibn isma'il sannan almu'jam alistilahi li alfaz al wa at-ta'dil fi ilm alhadith an-nabawi wannan bashir mahmud fattah sannan akwai alfaz al wa at-ta'dil wa ahkamuha والتحقيق في مرتبة الصدوق kaga shi wannan in ya zo zai sai yayi bayani sosai akan as-saduq me yake nufi shine wannan Nuruddin Itar professor Nuruddin Itar wannan shine ya rubuta sannan al-mughni ba naka ba fi alfadhil jarh wa ta'dil Muhammad Zakir Abbas as-Salafi سنة النفح العليل بفرائد الفاظ الجرح والتعديل ماجد ابن عبد الله آل عثمان وأن وصو وصو لغا چكين ديوا ودى ان كان بكاتا سيكا قوما كدوبا مغاني وانا با كاسان ان كان كرنتا نخبة الفكر نزهة النظر ابن حجر zai yi magana ya kawo wani ya yi rubutu rubutun shi babu tsari wani ya yi rubutu bai kawo wasu abubuwa ba yana yi haka wannan me ya yi inda project ne literature review kaga kenan su yan boko na yanzu ba su suka fara ba su ibn hajar ne suka fara ko yauwa kafin ma ka san menene boko so daman suna yi gane wannan ba yauwa sannan mu mu shiga cikin littafin ba mu fara da muqaddimatul kitabi wadda ko a gaba inda za ka yi abin nan za ka karanta littafi ko karka bar muqaddima ka karanta ka ji mai aka faɗi wanda ya tahqiqin in yi magana shi ma ka karanta ka duba me ya faɗi saboda in baka yi haka ba akwai wasu abubuwan da za su kubuce maka mana ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن كذلك يكاو فاول إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين شوكبان متانين فرقو دنا كرشي صاحب الآيات الباهرات ma'aboci ayoyi masu ban mamaki fi khalqihi a halittar da Allah ya masa alkamili cikakke wa khuluqihi da halayensa al'azim mai girma wa ala alihi alkhiyara da kuma iyalansa zababbu wa sahabatihi albarra sahabbansa sarkakku ko kuma masu biyayya wa man tabi'ahum da kuma wanda ya bi bayan su bi ihsanin da kyautatawa wa da'a ya kira bi da'awatihim da irin irin kiran da suka yi ila yawmiddin zuwa ga ranar kiyama wa ba'du bayan wannan mala ce faqad wada al ulama malamai sun sara hmm, al jahabida manya manya a cikinsu. su jihibidun jahabidatun alfadan lafuza khasatan ke bantattu fil jarhi wa ta'dil akan aljarh da ta'dil wadda a gaba malam zai yi magana akan menene aljarh wa ta'dil da tunasibu wadda ta dace da halar rawi da yanayin mai riwaya mina as na gaskiya wal kadhibi da ƙarya wadhalika yanzu in ka hadu da ba kauye cikin larabawa shi ya iya nahau ne bai iya ba amma in yana magana fa nahau din tana ciki ko to su waɗannan so imamu malik da sauransu su shoba wani hajjaj waɗanda suka yi magana akan jihar tadil din nan ba wani ba bane ba fa in sun ga yanayin mutumin sai su faɗi kalma in sun dubi yanayin shi su faɗa kuma ta zauna irin maganganun da su suka yi da ƙarfin larabcinsu ita ce fa aka ɗauka aka tsara su sai ta zama ilimi mai zaman kanta kena wannan ta nuna abin da suke fadi suke fadi suna fadinta ne bisa ga ilimi ne ba da jahilci ba saboda gashi ta zama tsari binta ake yi in an fada akan maganan da ya fada akan wani sai a ce wannan hadisin shi har duniya ta tashi ba za a karba hadisin shi ba ko yawwa kuma dama ilimi da kadan kadan ne take nuna amma nunan da take yi wani abu ne ake karawa mm, mm. kaji fa abinda su mazajin farko suka yi sarata wannan ya ce nan wannan ya ce nan ita ne fa nunan Daga yanzu mun shiga zagani ibn abi hatim shine farko ya zauna ya duba ya tsara har kan su sahawi Daga wannan ya zo ce oh wannan ya kamata ya zama haka wannan ya kamata ya zama haka a haka ne abin ya nuna ya zama haka sai malam ya ce wahiya haka ne? ok wadalika wannan kuma nazaran sabida duba da dikkatil maudu sabida duba ga zurfin wannan maudu'in asali addiqatu in ka ce daƙiƙun abu ne wadda tsiriri ko daƙiƙun? kaga addiqatu wal umqu duka suna nuni ga wahalan abu abin ya shiga lungu sosai kenan shi yasa ne na ce nazarin da dukkatin maudu saboda zurfin wannan maudu'i mai maudu'i na jarh da ta'lil wasu su'ubatil wusuli da kuma wahalan isa ilal maqsadil maslub ga abin da ake nufata kuma wadda ake bukata kenan abin ne ake bukata me ake nufi in an yi itilakin lafazin asali lafazin nan me take nufi kan mutumi in an gane lafazin to yaya hadisin da aka same shi a ciki za a karba ko ba za a karba ba kaga shine asali al-maqsadu al don a san wannan tana da wahala ai shine cewa alfazul jarh wa ta'dil lafuzza na jarh da ta'dil da malamai suke yi tun jiddan tana da matukar yawa bi haythu inda yata'azzaru zai kasaita hasruha ha hasruha kebance su wa jam'uha kuma tara su kasan su kaf yace tana da wahala wahiya aidan ita kuma muta'addidatul maratib jerinsu tana da yawa jerinta tana da yawa wadda da kuma darajoji menene jerin menene darajojin misali an ce kazzabun an ce dajjalun ce rukunul kadhibi ilayhi almuntaha aga waɗannan lafuzan in za ka jera su akwai da za ka aje sannan ka duba kalmar to wannan kalmar yaya girman ta take o oh, baka gani bayan ce rukunul kadhibi ginshikin karya fa kaga wannan maganar tana da girma gudun karya ko yawwa shine abin da yake nufi muta'addidatul maratib wad darajat wa hada yace mutum ya kebance waɗannan abubuwan kaf ya san su muta'addirul ma'rifa ha muta'addiru al-ma'rifa kusan tana da kasaita na san wato na gano ta ala kafirin minan nas ga diyawa cikin mutane nas yana nufin menene ɗaliban ilimi yawwa lida saboda wannan kana ta kasance alhaja bukatuwa wato bukatan gano waɗannan abubuwan masatan tana da wato bukata tana da tsanani bukata ta sananta ila wad'i qawa'ida sabida a tsara a aje wasu ka'idoji kulliya gamammiya limarati bitil kal alfa jerin giyar waɗannan lafuzan wa bayani ahkamiha da kuma bayyana hukunce hukuncensu bisa ga wannan kaga yanzu kamar statement of problem ko فجاء إمام هذه الصنعة شو قبان وانا مفنين معنى الصنعة صنعة يا كيرا با شو قبان كيرا وانا جيرين كنا الحافظ ابن أبي حاتم الرازي وانا كي جي عبد الرحمن ابن أبي حاتم كو حوت عبد الرحمن يوبا المتوفى سنة 327 ya rasu hijira na da 327 wannan karni na nawa kenan haka ne ko wa fassala tabakati alfadhihim sai wato bayani filla filla kan darajoji na lafuzan su fa ahsana wa ajada wa ajada wannan kamar atfu tafsir ne fa ahsana wa ajada sai ya kyautata kuma ka san wannan ɗan a balaga mai suke cewa itinab ne kaga itinab wani lokaci tana da amfani wani lokaci ba ta da saboda za ta sa magana ya zama da tsawo eh shi an samu abin da ake bukata kuma aka kara wattabi'ahu fi dhalika sai suka bi sa a wannan abin da yayi a immatun manya-manya cikin malamai wa huffazun da gwarazai gurin hadda fazalu sai suka kara ala alfazi wa maratib ibn abi hatim suka kara kan lafuza da kuma maratib na ibn abi hatim ba da ziyadatil hasan wasu kari masu kyau. amma ka duba karin da suka yi kirkira ne suka yi kaga dama suna nan kalmomin sa'ad kuruha mala ce zan ambato su aqibata rajimi haula bayan tarajum tarajum na waɗannan malamai wanda zan kawo fi mustahalli hadar kitab a farkon wannan littafin al-mustahallu istahallattiflu da kukan farkon da zai yi an haife shi shine istihalla ko kun tana wancan hadisi wanda manzon Allah ya ce sahibul kahanati ko li ajli saj'ihi hillari saja'an nan A kan ɗa wato mace ne yawwa kun tuna ai wanda zubar da cikin ne aka yi ko wani abu ne dai kamar haka sai ɗaya daga cikin mutanen ya ce ya manzon Allah ta nan wannan ƙwal za a bar al'amarin shi ai yaron da bai ma bude bakin shi ya yi ifu ba to wannan yaya za a biya diya akan shi gani wannan ba مستهلي هذا الكتاب ويذكر هذه الألفاظ مع مراتبها معظم كتب علوم الحديث وأن مجازنا إسنادنا سبيل الله لفظة إتباة تنا أنبتاني باتي ما لمن سوكي ربو تلتاف سوكي أنبتا نعم. ويذكر علماء الذين ألفوا الكتب هذه الألفاظ في كتبهم نعم. جو يذكر suna ambata hadihil alfaz waɗannan lafuzan mamaratibiha tare da jerinsu mu kutubi ulumil hadith mafiya yawan littattafai na ulumil hadith imma bil ikhtisar ko da takaitawa ma bil tafsil ko da bayani filla filla walakinni amma ni din ragma zalika tare da wannan wajattu na gano yawwa wajattu na samu wajattu na gano inda talaba a gurin ɗalibai wani irin ɗalibai hadifil ahadi ha sabon shiga waɗanda ba su kware ba bi hadal ilimi a wannan ilimin yan bana bakwai kenan eh kai ne ka shiga cikin in ka duba wani magana yi ya buga kanka to wannan me yake nufi ya ce to da ku nake nufi da ku nake nufi ya ce wajattu inda talabati su'ubatan a gani wahala fi fahimi tilkal alfaz gunin gano waɗannan lafuzan ga suna shan wahala wa ma'rifati maratibiha sannan sanin gerinsu wannan ina zan saka shi wa ahkamiha da hukunce hukuncin su bayan da ya saka shi inda ya kamata to wani hukunci kuma zai biyo baya lidha kaga ta'lil ko Sabida wannan ra'aitu sai naga min al-mufidi na daga cikin abin da yana da amfani an ufrida in kadaita li jami'i hadhihi al-alfaz ga dukkanin wadannan lafuzan bitalif gurin rubutu fi kitabin mustaqil a littafi mai zaman kanshi wa urattibaha sannan in jera su fihi a cikin littafin ala tartibil alif ba'i jeri na huruful hija zai ce alifun sai kawo irin lafazan da malaman suke yi wadda ya sani wanda yake fara da alifun sai wuce ba'un har ya je karshe haka zai yi ma zikiri hukumi kullum minha tare da ambaton hukuncin kowanne ɗaya daga cikinsu wa sharhi ba'dhin minha kuma yin bayani akan wasu liyakuna saboda ya kasance wusulu talib ilaiha isan ɗalibi ga ma'anoninta da kuma abin da take nufi aisar ita tafi sauki wa fahmuha ashal kuma gano ta zai zama yana da sauki sosai faktafaitu sai na wadatu fi hadal kitab a cikin wannan littafin bi zikri alfadul jarhi wa ta'dil da ambaton lafuza na jirh da ta'dil al wadda suka shahara faqat qatne sani ba faqat ne li'anni domin kuwa ni din qad zakartu ambata mu'dham al-alfaz mafiya yawan lafuza mu'dhama haka ne mu'dham al-alfaz lafuza wal ibarat da kuma jimloli annadira masu karanci wa qalilatul isti'mal wadda ba a fai da kuma wadda ba a fai amfani da su ba fihima a cikin su guda biyu din nan ma'a sharhi tare da sharhi wa tafsir da fassarawa a sharhi wa tafsir akwai bambanci ko sharh da tafsir akwai bambanci ko babu akwai in ka ce tafsir wannan maganin mai take nufi sai ka fassara sharhi ba sai kai bayani akai wa shawahid da kuma kawo dalilai fi kitabi a cikin littafi na mu'jamu alfazi wa ibaratil jarh wa ta'dil al mashhura wa nadira a cikin wannan littafin ya ce ya kawo bayanai masu yawa man arada an yastazida wanda yana son ya kara min al-ittila' gurin wato leke-leke alaiha falyarji ilaihi sai koma ga wancan littafin ya ce wadda gashi nan kai ma kaji littafai da yawa saboda shi yanzu littafin da ya ce ya rubuta nan ma ba wani abu ne ya kirkiro kawai ya rage maka aiki ne samari ne ya duba littattafan da yanzu irin da muka fada da sauran sunan kap da manya-manyan littattafai sai ya zazzakulo su ya ce ga abin da suke nufi wadda yau kila wani zai iya yin bincike ya yi rubutu wadda shi malamin nan a cikin littafin sama akwai abubuwan da bai kawo ba haka ne dama ilimin take tambihul hajid lima warada min al'auhami fi kutubil amajid wannan abu ishaq al-huwaini abu ishaq al-huwaini hasu zahabi wallahi ba su rage ba a cikin littafin sai in ya kawo maganar zahabi misali a ce wannan hadisin hanyar shi ɗaya ne ya ce akaramaka Allahu ai hadisin nan tana da hanya banda wannan sai kawo an ce wane bai roito hadisi ba sai biyu ya ce akar makallawa akwai wasu sai kawo aikin da ya cikin littafin kenan amma kaje suna littafin tambihul hajji yawwa tambihi na wadda ike da daddare ma bai bacci kenan to kaga ya aikin da ya yi nima warar da minal auhami fi kutubin amajidi kenan ya nuna maka anan ma yi karatu istiqra kenan sai malam ya ce as'alullah yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala an ya taqabbala hada aljuhda ya karba wannan kwazo almutawadi'a hmm? wadda yake kaskantacce ne abin da yake nufi kaskantacce tawadu ne yayi ce fi khidmati hada ilmi aljalil gurin yin hidima ga wannan ilimi mai daraja ya ce wato abin da yake nufi wannan kwazon da ni na yi kam in ka saka ta cikin wannan ilimin ba komai ba ne amma dai kawai muna so ne mu ma mu samu rabonmu a lahira mu yi gudunmawa ni kuma ya datar da ni da mazidi he ga ƙarin hidima ga wannan ilimin khalisan li sabi sabida kadai neman yaddasa innahu shi Allah subhanahu ta'ala sami'un mai ji ne mujibun mai ansawa kuma wa huwa ala kulli shay'in qadir shi kuma mai iko kuma mai karfi ga dukkanin komai gane wannan ba to kaji abin da malam ya faɗa a cikin mukaddimansa sai ya ce lamhatun an ilmi al-jarh wa tadil dubi ne kadan ga ilimin jarh da ta'dil lamha lamhatul basari lamahahu lamaha yalmahu lamhan allamhatu atau lilmarrati ko yawwa lamhatun an ilmin jarh wa ta'dil dubi ne ga ilmin jarh da ta'dil kenan ba zai saya ne yayi bayani mai girma ba kawai yana nuna maka zai danyi tsokaci ne sai yayi gaba saboda asali ba wannan ba ne maudu'in littafinsa amma duk abin da ake yanzu kai in akwai aure a gidanku ai ba kawai ba ne za ku zo ku shimfida taburman mutane su zauna mai za ku yi in ana bukatan wani abu za a share gurin a yi wannan a yi wancan in a masallaci za a yi ma ba kullum kuna kuna jindaratar ba sai ku ce a ji a kara mai fankan nan yana aiki kun tabbatar e to wannan duka mene ne share fage haka ne ba da wannan shi ma abin da yake yi kenan farko malam zai yi tariful jarhi wa ta'dil min haythu al-lughah wal istilah wannan tarifi na jarh ta'dil zai yi menene lughatan menene istilahan sana nabi mashru'iyatul jarh wa ta'dil shin ina ne aka samo ta akwai dalili ne a shari'ance جايين جرح لتعليل ده من الكتاب والسنة والإجماع والآثار عن أهل العلم صنع المتكلمون في رجال الحديث جرحا وتعديلا ودن ما سو واتو فدا أجيكو أكم مزا جن حديثي قرين جرح لتعليل صنع شروط الجارح والمعدل شي وانا زي جرح وانا زي تعليل وانا يرين شروط ya kamata ya siffantu da shi sannan kutubul jarhi wa ta'dil litattafan jarh da ta'dil wadda litattafan jarh da ta'dil wannan in ka karanta su sai kai gashi littafin tana gurinka sai ka rike sunayen ranar da Allah ya fore maka sai ka siya eh, saboda nan garin abu biyu ne ta hadu. ga karancin littattafan ga talauci kuma ai wannan abu ba boyayye bane a a fili take yi a gada ce a saudiya ne zaman munan umarni mun zo in yi sakan eh, littattafan in kana su da daddare nan masai kaje ka je ka sai littattafan wasu sai ka je gida ka karanta amma nan ina hmm? wani yanzu in ba dai Allah ya sa abin a zuciyar shi ba wadda komai ta yi sadan nan in ka ba shi littafi ma mai zai yi zai sayar eh. yanzu littafi daya dubu dari uku in ya ce in za a siya dubu dari biyu da hamsin wai ai wani zai siyar ko amma kuma Allah ya sa abun a zuciyarka ko ba ka da sisi ma hmm? tunani ma ba za ka yi ba kan siyar da littafin don ba dai Allah ya sa abin a zuciyarka ba <laughs> za ka cire kudi irin waɗannan ka siya littafi ne to malam yace ilmul jarh wa ilimin jarh da ta'dil ta'riful jarh wa ta'dil ta'rifin jarh da ta'dil lughatan wa istilahan a larabci me ake nufi kuma istilahin malaman hadisi ne ake nufi malam yace al jarh fil lugha al lugha na larabci at ta'thiru fil jismi in tasiri a jiki kenan yi wa jiki rauni bisaifin da takobi aw nahwi ko kuma da makamantanta kaji na farko dama aljarhu haka ne ba wato jaraha Ya yajrahu menene jarhan fa'lun naqisul mu'adda jaraha jarahu jarhan yayi masa rauni aljurfufa suna ya zama suna sunan raunin raunin aljurhu ayo gole min tuno aljurhu aljarhu da kungu gana ta yare gane wannan ba hmm. at-ta'thiru fil jismi bi sayfin aw nahwihi wa yutlaqu kuma suna itlaqin wannan lafazin ala bayani aibil insan ga bayyana aibin mutum wa naqsihi da naqasansa anil maqami sawi al-adli ga matsaya wadda take sayayye na adalci kenan mutum yana da aibi a nan ma suna amfani da kalman jarh ce sannan waljarhu. jarhu fi istilahil muhaddifin a istilahi na malaman hadisi at-ta'nu fi rawi aibanta ko kuma aibi aibanta dai aibanta fi rawi ga mai riwaya bima yukhillu bi adalatihi ka abun da zata nakasa adalcinsa aw dabta aw fi rawi bima yukhillu bi adalatihi aw dabtihi ko kuma haddasa dama abu biyu ne za a duba ko adalcinsa ko adalarsa dama siffofi guda goma can biyar ga hadda biyar kuma ga adala yawwa wa yuqalu ana cewa fil fi'l minhu daga fi'linsa jaraha bi takhfifir ra ra'un ba ta shadda wa jarraha بتشديدها جرحة للكثرة والمبالغة دام الزيادة الحرف تدل على زيادة في المعنى نعم. أو إيش هو التعديل في اللغة اللغة تزكية الإنسان ومدحه سرك متن كما يبا مسا ونسبته إلى العدالة والاستواء في ونسبته كما دنجن تمتمنن إلى العدالة كعادلتي walistiwa kuma mikewa fi shi'unihi al'amuransa wata ajilu fi istilahil muhaddifina tazkiyatun rawi sarkaka mai riwaya bi annahu adalun da cewar shi adali ne au dabitun ko kuma mai karfin hadda ko kula tarifu ilmin jarhi wa ta'dil sannan kaga wannan ya tarifin sa lugatan wato kai da kanka mako in za ka yi rubutu ko an ce maka zo yi wa'azi ko to kar kai irin wadda wasu suke kai abin da tsari kuma ha ga zama mun nan an ce maka gobe akwai walima ka zo kai mana wazi ka ce ba ni da lokaci kawai ka ce musu haka maka gane maganin nan ba an ce maka an baka topic gobe za ka yi presentation kai kana digiri ko kana masters za ka yi ne gobe sai da ta zama assignment wadda mark din za ta kubuce maka sai ka je a kan ka samu makin ne za ka je ka yi fafatika kowa ka ba shin za ka yi yin abun da yake mai kyau a cikin dare daya to saboda aka na wancan ma to kana su an ce zo in dai zaka je kai yi ka hau kai wazi wannan in ka tuna hadisin azumi ka fada hadisin sallah ka fada ayan in ka tashi a bacci me ka fada sai ka fada duka wannan saboda baka da tsari ne amma kyauta yaushe ne abin sati mai zuwa ko sati biyu yawwa akalla dai sati guda in ka ga sati ɗaya makana da commitment ka cewa ni nan ban da lokaci me yasa baka gani ba yanzu dawabit muhimma li husni fahmi sunna wannan ba handout bane tarwinu sunnatin nabawiyya handout ne fa ilmin rijal handout ne handout ne amma ya zama me takadda saboda mutumin ya zauna ya bincike ne ya yi tsari sannan ya kaddamar gashi nan yau mun zamu muna karatunta to kai fa o oh, in kaga dama ba ka da ma ilimin kai binciken o oh, to ka ce musu a ah, ni wannan fa ba malami bane kawai su kunga yana yana sa jallabe yana zuwa karatu ne ba malami bane shikenan sai su tafi su barka to abinda Allah bai baka ba dole ne zaka dauka ka je kai ƙarya hmm? mun gane wannan yawwa kai ka dauki tarbiyyar nan kuma wanda yake kasa da kai ma ka nuna mishi saboda kaga wani yana yi rabu da shi inda yana yin mai kyau ta wani baya yi kai dai ka yi abin da tana da kyau gane wannan ba kaga hanzari ba gudu ba ne karka yi hanzari duk abin da ka kai ka kai ba ka kai ba ba ka kai ba shi kenan inda kake mutanen da suke ce maka karma kallon rabu da su ka iya ka iya baka iya ba shi kenan gane wannan ba Ka kasan ta kama kashi kana da arba'una hadis kana da sharhin ta na usaimin da sauransu ɗauka ka karanta wani hadisi da ka rubi ma'anan da sauransu sai ka je ka kaddamar wani abu kashi nan hadisi ɗaya ko biyu ka samu abin da za ka faɗa gane wannan ba yauwa amma dai karka je ka saya gaban mutane ba takarda ko daya a hannunka kai ma gashi kana wazi an ji masai kace ya lokaci bai yi ba ne? <laughs> ko yau karka yi haka wallahi ba ta da kyau ba haka ba bane ga mutum gashi ya zauna kafin zuwan liman yana fari kutuba za ka samu wadda yana da tsari gashi ta takarda yana bi amma wani kuma zai zauna ya jawo aya an ji masai wato sai ta gwama wata masa'il kai da kanka baka san shi wannan akan me yake magana baka sani ba kai ma shi man ka tambaye shi to shi ma ya fara ba topic kaga wannan ba tsari gane wannan ba eh, kila ma kaga wani yana yin kwaban nan ne ko wanda ba shi da ilimin addini larabci ma bai iya ba zai ce kai wannan yana kokari kullum kai ruwan ayoyi da hadisai <laughs> to wani irin ayoyi da hadisai ne aka yi ko irinta ne bayan mutum ya bude takarda sai ka ga ashe gashi nan eh, ka san takarda in ka bude ka fara karatu to kai ne ka mika kanka a sani cewa shin ka iya abin da kake ko baka iya ba oya yawwa a san abin ba ta da wahala yaya ta zama ba ta da wahala ka iya ka yi baka iya ba ka ce baka iya ba akwai wahala ne ana babu amma ka kallafa kanka ne sai ka sha wahala mala ya ce tarifu ilmil jarhi wa ta'dil tarifi na ilmul jarh da ta'dil wa huwa ilmun yata'allaqu shi kuma ilmi ne wanda yana da ta'alluqi bi bayani martabati ruwat ga bayyana maratib jeri na masu riwaya min haythu tad'ifuhum gurin duba rauna wato gurin raunata su au tawfiquhum ko kuma addala su a ce wannan mutumin kirki bi ta'abira da wasu jimloli ko lafuza fanniya wadda tana da alaka da fannin muta'arafin alaiha wadda take sananne ne ko kuma sananniya inda ulama gurin malaman wahiya daqiqatu siyara tana da wahalan gano ta muhaddadatu dalala abinda take nuni kuma tana da iyaka mimma lahu ahammiya ga cikin abinda tana da wato hmm, ahammiya tana da muhimmanci fi naqdi isnadil hadith wurin yi wa isnadi naqdi na hadisi naqdi naqdi shine menene ka duba isnadin kai mata dirasa ka ce wannan ga kaza ga kaza ga wannan shine naqdin mala yace fa'idatu hadha ilim? ilm to menene amfanin ilm na jarh da ta'dil fi bayanil jarh wa ta'dil bayani na jar da ta'dil fa'idatun kabira akwai fa'ida mai girma li alla yuhtajja ita ce kada a kafa hujja bi akhbarin bi akhbari udul ga hadisai na waɗanda ba dalai ba walaisal al-qasdu ba ana nufin naqasa su ba wal fihim kuma fad wato magana akan alwaki'atu waqi'atu ba ya yaqa'u wuku'an amma alwaqi'atu abkawa mutuncinsu alwaqi'atu fihim mimma yadkhulu fi babil ghiba ga abin da zai shiga babin ghiba ghiba nake fadi ko yawwa menene alghibatu ha dikruka tsawa daga ashe tun wancan lokacin akwai waɗanda suna ganin kafali kalmomi wadda ƙarya su ne riba ko? eh sai manzon Allah ya bayyana kuma a yi hattara da ita wannan abin ta shiga jikin mutane sosai kuma a sharrinta yana da yawa sosai mala ya ce tun jarhi wa ta'adil shar'anta jarh da ta'adil din ina ka samo ta kenan menene hujjoji ga yin su ce juwizal jarh wa ta'adil an samu daman yin jarh da ta'adil nan ya zama ja'izi da kuma yiwuwata siyanatan shari'a saboda kula da shari'a na musuluncin nan wa nafiyan lil khata kuma saboda sharin kuskure wal kadhib da ƙarya wa zabban anha wa zabban anha kuma kore abun ba shi bane daga shari'ar musuluncin gane wannan yanzu ka ce azabbu an fulanin karewa ne shi ne wazabban an hasabi da kareta wa kama jazal jarhu fi shuhud kamar yadda aibantawa ta yiwu a cikin masu ba da shaida jaza fi riwaya a riwaya ma ta yiwu kenan wanda zai ba da shaida dole ya zama adali ba yanzu ya ba da shaida ce ai wannan makaryaci ne ba ku sani ba sai a ki karban shaidansa ba to waɗanda za su ruwaito hadisi ma su ma haka ya ce waƙar dalla ala zalika alƙur'an wa sunna alƙur'ani da hadisin manzon Allah wal ijma'u da ijma'in malamai wal atharu da kuma maganganu an ahlil ilmi daga malamai ta nuna ga wannan na farko shine alƙur'ani amma alqur'anu alqur'ani fihi ayatun kafira akwai ayoyi masu dimbin yawa nastadillu biha muna ko kuma zamu kafa hujja da ita fi jawazil jarh wa Ta'adil" gurin yiwuwar jarh da ta'dil faminha a cikin ta fil daga akan jarh din qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in ja'akum fasiqun in ja'akum in yazo muku fasiqun wani fasiqi binaba'in tare da wani labari fatabayyanu to ku yi bincike daga in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu to kaga anan ba hadisi ba a sha'anin duniya ma wani zai yi kuskure kai ne wani ya zo ya baka labari akan wani wane ya ce kaza kaza kaza a kanka shine kai ma in baka yi hankali ba sai yi fushi ko ka canje fuska sai ka ki ba wancan fuska gaba daya sai ku yi fada amma kai mai hankali ne mai zaka yi fata bayyana zaka yi wane ya fadi aka yi eh, to shikenan sai ka zauna in ya ma ku yi zaman ka manta da abin ranar da Allah ya hada kan da shi da wancan sai ka ce wane eh <laughs> mana. kwarai da gaske hmm. ka ce wane e gafa wane in kuma kaga hakan za ta kawo matsala hmm? sai ka ce wanda ya ba da labari kai abinda ka faɗan nan ka san dai ni ina ga akwai abinda baka sani ba tattare da ni sai ranar da na hadu da shi da kai fa zan tambayi ka faɗa hmm. ka san maganan nan gaskiya ko saboda ba zan bar ta tafi haka ba Allah sai shiga taitayin shi ya ce a ah, wallahi abin da ake dama sai ya sauka in ƙarya ne in gaskiya ne kuma zai ce kira shi mana ƙarya muke yi ne kenan sai a yi a haka ma wani pretending ne yake yi na ganin kamar ba za ka yi ba yi in kai sau daya zai shiga taitayin shi shi ma to jama'a ana yin haka za a zubar da mutuncin mutane ne za a yi ba gane wannan ba shine in jakun ba su kun bi na bayin fata bayyana me yasa an tusibu qauman bi jahala an tusibu sai ku afka wasu tusibu qauman bi jahala tare da jahilci ba ku san asalin abin ba Fatus fatusbihu ala alama fa'altum narimina sai ku yi nadama ba mm. eh. an baka labari sai ka yi fushi ka ce wannan eh, dama an dama sai bayan sati daya biyu uku ko wata daya biyu ko shekara daya biyu abu ya bayyana sai ka ce oh amma sai kuma kai ne faka cewa amma wannan mugu ne wannan ɗin a kai dai jahili ne baka da abin nan me yasa a farko tun farko baka yi ba kaga kenan da an bi wannan tsarin za a zauna lafiya kenan kenan mutum ma ya zo ya fadi maganan wani ma zai ce a ah, kare shiga bala'i kaga ko gaskiya wani zai yi shiro saboda in yanzu ya zo ya fadi magana ka kira wannan an tabbata abin gaskiya ne yanzu nan gaba wannan zai yi da wannan ne in ce eh, wannan shi ne mun kaza sabida kin wannan ma wani zai yi shiru gane wannan ba shine ja kun fasikun bi nabain fatabayyanu wa minha daga cikinta fita fi ta'dil qawluhu kenan na daga cikin dalilai wasabiquna magabata magabata kuwa na farko shine wasabiquna al-awwaluna magabata kuwa na farko min al-muhajirina cikin masu hijira wal ansar da ansaru wallazina tabauhum da kuma waɗanda suka bi bayansu da ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu su kuma sun yadda da Allah kaga in jakum fasiqun binaba'in fatabayyanu ku yi bincike kan yanayin shi yaya abin gaskiya take shine at-tathabbutu inda riwaya kaga wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin kaga radiyallahu anhum waradu anhu wannan menene ta'dil a cikin hadisi kuma wa amma sunnatu min ahammiha da daga ciki wanda yafi muhimmanci fil jarh qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil ahmaq al-muta' gawawa wanda aka yi masa biyayya bi'sa akhul ashirati wa bi'sa bunul ashira hmm bi'sa yamunana akhul ashira dan uwa na dangin nan wa bi sabunul ashira kuma ya munana ɗa na dangin nan wannan bari darasin mu na gaba an mun zo sai mu kawo hadisin mu ji aga ma wannan mai ta nuna bi'sa nema da bi isa menene zam aga ne ba nema fa madu ne aga wannan menene zammu ne jarh ba وفي التعديل قوله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن الله إن عبد الله عبد الله وانا برجل صالح متمين كده كيف هذا وانا من يعني عدل نعم شنو ما لمس كذي ثقة امام كو كحجة وانا دك من يعني نعم سيجى الإجماع وأما الإجماع فقال فيه الحافظ الخطيب البغدادي أحمد ibn ali ibn sabit al-khatib al-baghdadi dari uku da aka haife shi dari hudu da ya rasu ya ce ajima'a ahlul ilmi malamai sun yi tarayya ala annahu la yuqbalu ba za a karba ba alaikum assalam na'am ya ce ajima ahlul malamai sun yi tarayya ala annahu la yuqbalu akan ba a karba illa khabarul adali sai dai labari na adali kama annahu kamar yadda la tuqbalu ba a karba illa shahadatul adali sai shaidan wanda yake adali ne mutumin kirki ma thabata zalika a yayin da wannan ya tabbata wajaba ya wajaba mata lam tu'raf adalatul mukhbir dan lokacin da ba a san wato kirkin mutumin da ya ba da labari ba wa shahid da kuma wanda ya ba da shaida an yi tsala an huma a yi bincike a tambaya a kansu au yi ko kuma za a yi bincike a je a nemi a nemi wato ilimi an a kan yanayinsu ahlul ma'rifati bihima waɗanda suka san yanayinsu dole ne a je a bincika a san wane ne su id domin kuwa la sabila ba hanya ilal ilmi bima huma alaihi ga asan abin da suke kanta illa bin rujui sai dai ga komawa ila qauli man kana bihi ma arifan ga maganan da wanda yana da sanayya a kansu fi tazkiyatihima gudun sarkaka su fadalla wannan ta nuna ala annahu la budda minhu lalle dole ne a jarh da ta'dil yace yace amma al-atharu an ahli al-ilmi maganganu waɗanda aka samu a farai waɗanda aka samu daga malamai amma al'atharu fi hifahiyya kafira suna da yawa min ha a cikinta an abi ta radiyallahu anhu ƙala. qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ce, man su'ila wanda aka tambaye shi an ilmin akan wani ilimi ya'lamuhu ya sansa yana da sanayya ga abin da aka tambaye shi sun katamahu kuma ya boye ta uljima za a sa masa linzami yawmal qiyama a ranar qiyama birijamin da linzami min nar daga wuta mun ji wannan to shine malam yace wal hadithu wannan hadisin amun gamamme ne yashmalu ya kunsa ma'arifata ahwalin ruwad sanin yanayin masu riwaya lihada sabida wannan qala al ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ashaibani zuhali ya wato an haife shi 164 ya rasu 240 guda lamma su ila an zalika a yayin da aka tambaye shi akan wannan kenan akan jarh da ta'dil magana akan mutane halayensu yace idza sakatta anta to in kai kai shiru wasakattu ana ni ma na nayi shiru famata ya'rifu al-jahilu sahi sahih min to jahili wanda bai san halayen su ba yaushe ne zai san lafiyayye da kuma wanda yake ba lafiyayye ba cikin hadisai gane wannan kenan wanda bai san yanayin mazajen ba mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba in ya zo ya karanta hadisan ina yaya zai san wadda yake karbabbe da wadda ba za karba kaga dalilin da al-imamu ahmad ya bayar akan yiwuwar jarh da ta'dil da wa qala al-imam abdullah ibn al-mubarak abdullah ibn al-mubarak al-mirwazi 118 abin nan 118 aka haife shi 181 ya rasu yace idza lam nubayyin in ba mu bayyana ba fa kayfa yu'rafu al-haqq min al-batil to ta yaya za a gano gaskiya a cikin ƙarya kaga shi abdullahi bin mubarak ya yi karatu a gunin abu hanifa da auzari da shu'ba da hisham ibn urwa da kuma manya-manyan malamai kaga wannan mata isa gane wannan ba wa an yahya bin sa'id yahya bin sa'id al-qattan aga al kabir suka ce amirul mu'minina fil hadisi ya wato an haife shi 120 ya rasu 198 shi ka ce fiqatun mutqinun hafizun imamun qudwatun wannan shi yahya bin sa'id yace sa'altu shu'ba na tambayi shu'ba da sufyan ha ah, wannan ah, kaga Sufyan ibn Uyayna da Sufyan al-Thawri yace Sufyan al-Thawri da Malik ibn Anas da Sufyan ibn Uyayna an ar-rajuli akan mutum ittahamu fil hadisi atuhumce shi a hadisi shi wannan mutumin ba mutumin kirki ba aw la yahfazu ko kuma ana ganin bai kula da hadisi qalu sai suka ce bayyin amrahu lin nas ka bayyana al'amarin shi ga mutane su san shi gane wannan ba wa haka zama la yace to haka ne ya tadihu lana za ta bayyana gare mu min khilali ma sabaqa ga abinda ko kuma cikin abubuwan da suka gabata annal kalama fil jarhi wa ta'dil magana akan jarh da ta'dil din nan laysa ghiba to ba ghiba bace wala muharram ba haramun bane bal huwa amrun bal huwa wajibun wajibi ne yumlihi zai wajab hmm, zai wajabta shi alhifazu ala sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallama kula ga sunnan annabi zata sa ta zama dole min tahrifil ghalin daga canje-canje na masu ketar iyaka wanti halin mubtilin da kagen makaryata wa ta'wilil jahilin da kuma munin fassara na jahilai musaya anan darasin mu na gaba mun zo sai mu tashi kan almutakallimuna والجرح والتعديل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك